Boas noites e eh, graciñas por estar aquí e eh, eh, como sempre graciñas a Portas Cántabras por a súa axuda e comprensión para realizar estos actos hoxe vamos eh, dar a coñecer eh, a reflexión feita por o profesor Luis González Rubén Luis González sobre a desarticulación da sociedade galega. O profesor Luis González eh, foi profesor das universidades de Le Mans, Caen e Toulouse, de Mirar, Bergen e Firmar University College de Noruega. Tamén foi profesor en Canadá, no, para non dar con esos nombres que a mí me son difíciles. <laughs> Entre 2005 e 2009 exerceu como director xeral de turismo na Xunta de Galicia é autor máis de 200 publicacións eh, destaca por seu interese por, na xeografía urbana é coautor do Dicionario de Urbanismo Xeografía Urbana e Ordenación do Territorio e coordinador do Manual Los Espacios Urbanos más recentemente coordinou o libro de Newtuis, bueno, eso. Eh, ten publicado 90 artigos nas revistas académicas que compre nomear Análise de Geografía, Espacio Exotité, Turismo geográfico, Mobilité, Escrita Nova e GIC-R, debe ser alma. Sí. Así, é mesmo investigador principal de varios proyectos internacionales e consultor para temas de investigación dos gobernos italianos e romanés e eu xa falei vale eh, deixo que a palabra para que vou me Vale, a ver se non, se non falo moito como os profesores nos pagan por falar non? tantas máis horas máis, máis imos cobrindo eu, mm, esta foi a, a conferencia que vi na Semana Galega de, Xeografía, de, de Filosofía deste ano en Pontevedra que foi un pouco que, o que me comentaron aquí na, na Asociación Cultural o Faxo para que falara e ten este título de Desarticulación da Sociedade Galega Territorio e inmigración, e Destrucción do Sistema Productivo e dos de Cobertura Social que foi un pouco o título que, que propuseron os que organizaron a Semana Galega de Xeografía porque eran os temas que se desenvolvían quizás lle podíamos chamar un pouco a ollada de un xeógrafo a ollada desde a xeografía do que é a realidade territorial de Galicia cunha perspectiva crítica no momento, no momento actual antes decía que no, antes decíanme que non fora moi negativo pero creo que hai unha serie de elementos de reflexión que non nos fan tampouco ser moi positivos neste momento sobre determinados temas ou determinados problemas que afectan a, a sociedade galega ainda que vivamos ben pero sobre todo no, nun ámbito que os xógrafos nos nos preocupa moito que a, organización do espacio, a ordenación do territorio, pois vivimos nun país, nun territorio que está moi desordenado e que ten unha serie de problemas estruturais bastante fondos e que podemos decir que é unha mágoa que isto aconteza nunha sociedade teóricamente culta e desenvolvida é que realmente se produzcan ese desajustes que se poden manifestar en calquera tipo de, de problemas ou calquera tipo de crises pois que recurrentemente pois vamos vendo, é dicir, que arden os montes no verán que temos uns procesos que non son negativos en principio de avellentamento demográfico pero que sí que provocan o, o abandono de moitas áreas a mala utilización do espacio en Galicia é que teñamos un, unha estrutura económica, de unha estrutura de emprego, sobre todo que non funciona especialmente ben, porque ten bastante bastante desemprego, e porque realmente non, non funcionan todos os mecanismos que nunha sociedade desenvolvida deberan de, de funcionar. Esa conferencia é un pouco o que acostumbramos a facer os, os profesores de ciencias sociais no ámbito da universidade eu como aquí tuve algúns compañeros de traballo non aquí na Gradorzán hai moitos anos eh, traballei no fun primeiro profesor de instituto desde o ano 85 hasta o ano 90 fixen a tese e pasei á Universidade de Santiago e levo 26 anos na Universidade de Santiago xa fixen a carreira académica ali e temos menos horas de clases temos máis tempo para ler máis tempo para desplazarnos a outros lugares de Europa e do, e do mundo entón tamén procuramos reflexionar sobre o que é o, o ámbito do noso conhecimento e era un pouco o que vos quería, o que vos quería comentar primeira cuestión eh, Eh, decir que, que un exógrafo que un traballa en exografía parece que é unha cousa un pouco rara é dicir, nós, nós somos unha disciplina eh, somos unha ciencia social históricamente que sempre se considerou que era unha, unha ciencia social pequena non tanto polos, polos temas que tratamos é que nós nos dedicamos a analizar o territorio analizar o espacio desde unha perspectiva dinámica analizar a paisaxe a ver como se articula a organización do, do territorio en lugares ou en regións ou en países ou en nacións ou en organizacións estatais ou, ou supranacionais creemos que isto é relevante analizamos o impacto da globalización analizamos os problemas que producen, se producen nas localidades senón porque históricamente no ámbito das ciencias sociais eh, danos un pouco a impresión e isto o comentamos que houve unha serie de disciplinas que acabaron unha, un maior protagonismo foi un pouco a evolución do coñecemento occidental e realmente no ámbito das ciencias sociais eh, tuveron moita importancia en todas as narracións en todas as interpretacións que se fixeron a historia temos moita dependencia da narrativa e da interpretación histórica para explicar o presente si estamos moi acostumbrados a mirar cara ao pasado isto si ten importancia na nosa forma de, de concebir a análise da realidade e tamén tivo moita importancia ten moita importancia todo que foi a análise económica desde Adam Smith ou desde Carlos Marx ou desde os economistas históricos pois a economía se lle deu moita importancia para explicar os, os fenómenos e houve outras disciplinas que deu un pouco a impresión de que eran disciplinas un pouco menores ou polo menos cos grandes autores pois non se referiron demasiado a elas ainda que Adam Smith falou da riqueza das nacións que podía ser o título do libro de Xo Geografía, nos pensamos que é un tratado de economía, ainda que fixo economía política que é algo bastante parecido a, a xeografía ainda que Carlos Marx explicou en distintos lugares en distintos ámbitos pois a loita de clases, o materialismo histórico e damos moita máis importancia ao segundo elemento, a historia a sucesión de, de modos de producción ou de formacións socioeconómicas de Marx que é unha lectura máis histórica que xeográfica hai algún colega meu, algún xeógrafo que di que lle faltou un último libro o Capital de Marx pois iba a analizar aspectos espaciais e aspectos territoriais en cambio nos eh, eh, consideramos que a xeografía ou que todos os temas territoriais ou todos os temas espaciais cobraron muitísimo protagonismo nos últimos decenios En primer lugar, porque hay un proceso de integración muy fuerte a nivel, a nivel planetario o a nivel mundial, que es un proceso de globalización. No sabemos, en el momento actual, algo que está aconteciendo en otro cabo del mundo. Si, si Donald Trump acaba de enviar un tweet dicindo calquera tontería automáticamente temos coñecemento diso eh, non sabemos que eh, determinados procesos eh, de contaminación eh, incontrolada da atmósfera provocan eh, efectos non desexables que lle chamamos habitualmente o cambio climático e o cambio climático é un proceso de gradación da, da atmósfera das condicións térmicas e, e pluviométricas a nivel mundial que é un resultado do fenómeno de globalización ou do modelo de, de desenvolvimento Pero pero non só a, nivel, a, esa gran, a gran escala a escalas máis concretas nos movémonos no lugar de onde somos con nosos amigos con nosos familiares e temos un espacio de vida un espacio de relación que é relevante para entender eh, un pouco como nos comportamos, como nos movemos, eh, que características ou que elementos eh, temos eh, máis ou menos eh, nos caracterizan entón eh, que, que unha disciplina como a xeografía e outras se dediquen a analizar o global pero se, analicen, eh, se dediquen tamén a analizar o local e as relacións que hai e todas as escalas intermedias que podamos construir ou que podamos desenvolver nos consideramos que é moi importante que é moi importante para o coñecemento e para pensar eh, no que son as ciencias sociais agora hai escalas intermedias que poden ser do propio país que pode ser Galicia hai escalas estatais que son relevantes temos unha Unión Europea con 28 parece que no futuro 27 estados que é unha escala relevante temos organizacións supranacionais ou agrupamentos regionais relativamente significativos e non esas escalas desde o concreto, desde a cidade alta da Coruña hasta a escala global temos moito que pensar en relación co territorio en relación co espacio e como calquera outro científico social pois analizamos o que pasa e intentamos desenvolver unha certa perspectiva que diríamos unha certa perspectiva crítica nós eh, sempre decimos tamén un pouco mesmo a xeografía tamén é a disciplina que se preocupa de facer mapas hai un, un autor italiano un compañeiro que se chama Franco Farinelli que fala de que eh, a humanidade non, non, non se entendería tal como tal como mm, entendemos nós sin un momento determinado no, no coñecemento occidental fala do, dos filósofos gregos non se empezaran a ordenar as ideas nun mapa Non, se non temos mapas, estamos perdidos nun laberinto, non sabemos onde estamos. Se queremos ir de Coruña a Carballo, queremos ir a Viñazo, e non tuviéramos un mapa, tiñamos que ir preguntando. Que foi o que fixeron eh, os nosos antepasados prácticamente até o século XIX, que non había unha difusión masiva dos mapas. Iban de oídas, iban por referencias indirectas. Muda todo eh, eh, en relación coas nosas categorías en relación cos mapas que fagamos entón, o instrumento é como pensar todo a partir dun, dunha realidade que ten mapas até a veces temos eh, eh, como diríamos a utilización un pouco perversa dos mapas os economistas ou as bolsas de valores eh, aplican a cada país eh, un, un, un risco país din canto eh, me é rentable invertir en, en Brasil ou me é rentable invertir en, en Alemania ou en Xapón e dou incluye, in, introduzco mil, mil, datos en relación con la economía y a partir de ahí le doy un, un número índice. Pero antes usou o mapa dos estados para facer esa clasificación. Estamos continuamente en relación con este valor do mapa, que nós creemos que é moi importante, non só para nós, pero o mapa sí que axuda a estruturar moitas cousas. nos últimos anos, realmente na cartografía avanzouse bastante, eh, nós ahora traballamos bastante no que chamamos sistemas de información geográfica que é simplemente eh, cartografiando a superficie da Terra por capas. Eh, o mapa, eh, por moito que pensemos que é a reproducción ou a traducción dunha parte, dunha porción da superficie superficie terrestre sempre manipulamos se damos uns colores a, a uns determinados ámbitos outros colores a outros se marcamos un, unhas isolíneas con maior ou con menor distancia nos estamos ordenando a información tal e como nós queremos que os mapas tamén son eh, permiten ordenar o pensamento pero que permiten condicionar o pensamento eh, a, a, desde todos os puntos de desde todos os puntos de vista Entón, eh, nos, eh, nos plantexamos, no caso de Galicia, eh, donde estamos? Eh, non sempre que que se fala de Galicia moitas veces que, que se falou de Galicia eh, se pensou que somos un territorio periférico e que somos un territorio en certa medida dependente isto de, de que somos un territorio dependente eh, se plantexa porque sempre que se, se, falan, se fala das balanzas fiscais de canto pagamos en, impostos e canto recibimos do Estado Central ou da Unión Europea sempre se nos di que recibimos máis do que, do que cotizamos se nos acostumbra a dicir logo hai contas os, os compañeros das facultades de Economía de Galicia eh, fan moitas balanzas fiscais diferentes e os resultados non son, non son sempre eh, coincidentes. Pero a idea de periferio, de perifericidade, pois para nós en xeografía intentamos un pouco explicala. Eh, somos periféricos porque basicamente Galicia eh, ao longo dos últimos decenios eh, se autorrepresentou ou se definiu así non porque necesariamente o teña que ser e poderíamos eh, nós plantexarnos eh, hasta que punto é certo que temos unha posición periférica ou que temos unha posición central como calquera territorio do mundo non somos eh, únicos e eh, irrepetibles somos como calquera territorio do mundo e nos podemos decir somos periféricos en relación a Madrid ou a Bruselas en Madrid ou en Bruselas tomase moitas decisións sobre a economía de Galicia sobre o territorio de Galicia e estamos longe de Madrid estamos nunha esquina noroeste da Península Ibérica e en relación con Bruselas estamos eh, nunha esquina noroeste dunha península do suroeste de Europa ainda máis periféricos, é dicir, ainda máis complicado chegar pero isto é unha forma de entender eh, eh, de entender eh, a organización do espacio que non ten por que ser a única forma que teñamos de, de, de entender a organización do espacio ni a única forma que nós teñamos de explicar a xeografía Eu creo que moitos de vós eh, estudiaste en algún momento da vosa vida a xeografía de España, ou agora tamén se estudia a xeografía de Europa, empezabas explicando como se fora unha verdade Eh, incuestionable que a xeografía da Península Ibérica empezaba pola meseta central, polos, polos relevos interiores da meseta, polos rebordes da meseta. Esa é unha forma de explicar, unha forma correcta. Pero, eh, ya, Vicens Vives, por exemplo, falaba nos anos 30, nos anos 40, de que a Península Ibérica se podía explicar de norte a sur. E non tiñamos por que pasar necesariamente pola, pola meseta. Podemos explicar Galicia e Portugal, como podemos explicar eh, Cataluña, as Baleares, eh, Baleares Valencia unha certa lógica organización territorial e podemos explicar pois, toda unha franxa desde León hasta Andalucía que un pouco foron o, o desenvolvemento dos reinos cristianos na, na Idade Media entonces depende como expliquemos eh, os territorios nos situamos na periferia ou nos situamos en posicións un pouco máis céntricas se non temos unha lectura moi continental da realidade evidentemente Galicia ten unha posición periférica estamos nunha esquina pero a xeografía do mundo a comezo do século XXI ou no século XX non é eh, unha xeografía estreitamente continental a maior parte do comercio internacional eh, se move por vía marítima entón o centro dos espacios a efectos de comercio internacional que é un dato maior da economía mundial no momento actual se move polos mares entón aqueles territorios que están abertos aos mares eh, poden ser máis centrais ninguén discute que Nova York non é central non é a metrópoli central dos Estados Unidos inda que quede nunha esquina do noreste do territorio eh, de Estados Unidos e eh, teña un porto xunto con, con, con Nova Jersey moi grande para conectarse co resto do mundo ninguén discute que Cidade educado Cabo unha das grandes cidades africanas inda que está nunha das esquinas máis periféricas desde o punto de vista continental do continente africano entón nós podemos dar unha volta en parte é certo, nós somos periféricos en relación con Madrid en relación con Bruselas pero nós podemos dar unha volta podemos ser centrais en relación con outro tipo de espacios que a partir dos cales constituyamos a nosa territorialidade ou a nosa xeografía todo, en certa medida, podría ser válido e nós estamos nun espacio bastante céntrico sempre insisto nesta idea por vocación espación que é o espacio galego-portugués hai un, un sociólogo que tivo moito éxito, que cobra moito polas conferencias que dá, debe ser como se mire o éxito dos científicos sociais, que se chama Richard Florida, que é profesor da, da Universidade de Toronto, que desenvolveu unha, un concepto que é o das cidades creativas, e das clases creativas dentro da cidade, e ele fixe un análise eh, en toda a Europa, donde se as grandes cidades europeas, a partir das luces que iluminan eh, o que se vende dos satélites eh, é que é donde se pode ver a continuidade do fenómeno urbano ao longo de distintas partes de Europa vese toda a cuca do Ruhr podese ver toda a banana azul desde o sur de, do Reino Unido hasta o norte de, de Italia e na Península Ibérica el fala que hai dúas grandes eh, eixos urbanos pola continuidade das luces que están agora encendidas e que se ven desde os satélites unha dela, el chama a cidade de Barcelona ou a cidade de Barcelona en Cataluña é dicir, toda a fachada mediterránea española desde Girona, desde a Costa Brava hasta Málaga é unha luz continua é, un, é unha, unha cidade continua eh, prácticamente sin interrupción no momento actual pero el di pero hai maior densidade, maior volumen de luces, por lo tanto, maior densidade de urbanización no eixo que vai desde Setúbal hasta Ferrol, que vai ata a partir de Lisboa. E se nós vemos os mapas eh, que refliten os, os satélites pola noite, resulta que, frente á idea de que somos periféricos ou dependentes, resulta que nos topamos nunha cidade como se fora a megalópolis americana ou como se fora a Conca do Horror, donde hai unha continuidade urbana, é dicir, entre a región metropolitana de Lisboa que ten uns 3 millóns de habitantes desde a península de Setúbal hasta Cascais e Estoril a región metropolitana de Porto que ten 2 millóns de habitantes 1 millón 800 mil a área metropolitana de Vigo onde viven 500 mil persoas e na de Coruña que viven outras 500 mil hai toda unha continuidade urbana non en fiade compacta pero sí un crecemento urbano a partir dun eixo litoral entón nos podemos decir bueno, pode resultar que vivamos nunha fachada occidental europea no anteporto eh, do continente europeo en relación co Atlántico e que non sexamos nin tan dependentes nin tan periféricos estemos nunha área urbana que pode ter capacidades por exemplo a nivel portuario de captar boa parte ou máis fluxos do comercio internacional que desde o punto de vista económico sería importante ou as complementaridades en determinadas ramas industriais na alimentaria ou no sector do automóvil ora parece que tamén hai industria aeronáutica ou na construcción naval parece que hai bastantes complementaridades complementaridades entre Porto e Vigo entre todo eixo eh, portugués e galego entón non é, por de algún xeito mm, somos periféricos hasta o punto, eh, desde o punto de vista xeográfico, onde nós queramos selo pero tamén podemos decir todo o contrario que temos unha posición relativamente central e logo nós temos mm, dúas ou tres eh, centralidades que mm, desde o punto de vista xeográfico a mí me interesa moito moito traballar, me parece que son, son interesantes. Primeiro co mundo lusófono, é dicir, con Portugal, pero non só con Portugal, un país emerxente eh, moi potente no momento actual que é Brasil. Brasil son 200 millóns de habitantes, é un dos catro BRICS, é dos, dos países que van durante o século XXI a decidir bastante sobre o mundo, os chinos, os indios e os rusos queiras ou non se queira ou queiramos en Occidente máis ou queiramos menos e é a gran potencia de América do Sur falan moi semellante a nós, ou bastante deles a Brasil, e falo como falo agora, e os estudantes e os compañeros entenden, mas non teño por que facer grandes cambios, e desde o punto de vista económico é unha gran potencia, unha gran potencia na industria aeronáutica, na industria eh, electrónica, e ten todo un sector agroalimentario moi forte e ten outro tipo ten, non é eh, o Brasil de hai 20 anos ten, ten, ten unha serie de potencialidades enormes ten unha certa potencialidade no mundo lusófono xinda por riba asociamos que en Galicia podemos falar galego o galego portugués e español entramos en dous sistemas lingüísticos que casi eh, teñen mil millóns de falantes desde o punto de vista dos negocios o do mundo global non está mal é dicir, non é unha mala non é unha mala posición fai falta o inglés pero non é unha mala posición Luego tenemos, otro tipo de solidaridades que también nos sitúan un poco centralmente. En relación con los países célticos o con los países atlánticos, y hay que usar ciertas inercias, Es cierto que Galicia es parecida a Bretaña, a Irlanda y a Escocia. luego un poco en Escocia, que desde el punto de vista tecnológico es un territorio muy interesante, un territorio muy rico, desde el punto de vista de investigación, el número de patentes eh, de lideranza económica en Europa es muy fuerte, y lo hacemos toda esa tradición. eh, cos territorios atlánticos que pode que construir algunhas solidaridades na fachada occidental eh, da Europa ou da Unión Europea e non nos temos outro tipo de solidaridades que son implícitas con América Latina centos de miles de galegos foron a Uruguai ou a Argentina ou a Cuba ou a Venezuela e isto nos dá unha serie de ventaxas en relación con un mundo que tamén está crecendo non tamén temos un certo, unha certa posición neste mundo global podemos ser unha esquina este é un eh, un mapa da Unión Europea dispón dun observatorio territorial onde non aparecemos é evidente se depende como fagamos o mapa da, das posicións das posicións globais e este é un mapa de Galicia que, que fixamos no grupo de investigación un compañero donde bueno, un pouco se ve donde vivimos os galegos no eixo urbano atlántico e como cara ao interior hai unha serie de eixos de desenvolvemento Galicia está concentrada aí isto non é, non é bon pero é o que hai estamos aí concentrados do punto de vista urbano de creación de riqueza desde el punto de vista territorial. Em, Entonces, este, es este un poco o, problema que se nos plantea es decir, desde el punto de vista geográfico tenemos de reflexionar sobre quién somos pero creemos que tenemos que desenvolver un discurso relativamente crítico para construir que eh, muchas veces aceptamos como realidad territorial o económica o geográfica una serie de elementos que no tienen por qué ser eh, eh certos eh, nos asumimos, y esto es muy importante en la historia del pensamiento contemporáneo en Galicia, que somos un territorio atrasado pois se, non lo, se nos dixo moitas veces no século XIX desde moitísimos eu decía que as infraestructuras íbamos a corregir o secular atraso e logo tamén porque hai unha interpretación, unha interpretación perversa dunha obra que foi moi importante que foi o atraso económico de Galicia de Beiras que crea unha escola unha forma de interpretar Galicia desde Galicia ten unha importancia nas ciencias sociais moi relevante xunto con obras próximas no tempo de 12 horas vos a Dabel Guiller sobre Galicia ensaio de interpretación dun bello complexo agrario o de García Fernández Organización do Espacio na España Atlántica que fían o mesmo as tres desde puntos de vista diferentes Pero se explica un proceso de atraso un pouco inducido e a, so, e a existencia pois, de dúas lógicas desde o punto de vista económico unha galega e unha un pouco imposta por un proceso de, de colonización pero moitas veces a partir da obra de Beiras co, co que se quedou moitos medios ou se quedaron moitos discursos foi simplemente co seu título que era o atraso económico de Galicia e que Galicia era un territorio atrasado Beiras basicamente decía que eh, Galicia e di que Galicia é un territorio que foi inducido a ser atrasado máis que un, un territorio atrasado en cambio, se entendeu que non teníamos condicións, que éramos periféricos que éramos dependentes, que máis nos valía que a Unión Europea nos dé fondos para modernizarnos, que non nos damos modernizados por nós mesmos, e temos un pouco esta, esta idea eh, esta idea, eh, por decirlo algún xeito interiorizada de que somos dependentes e somos atrasados ou pobres, o cal eh, a un catalán ou un vasco ni se lle ocorre pensarlo Y si nos eh, pensamos seriamente si somos pobres, o somos ricos, no sabemos también por qué asumimos este tipo de, este tipo de, articulaciones. Es decir, en una geografía de Galicia tenemos que plantear estas, estas dudas. eh, asumimos que somos pobres e que necesitamos fondos de solidaridade interterritorial, necesitamos fondos de cohesión e todo o que faga falta. E queremos ser o objetivo 1, o queríamos ser o objetivo 1 da Unión Europea, etc. En cambio, eh, desde o punto de vista eh, económico, sin, sin introducir eh, sin introducir moitos filtros, mm, nós temos eh, tres, tres elementos que, si se consideran importantes para la riqueza de las naciones para la riqueza los países o por lo menos Adam Smith o otros economistas clásicos se considerarían como, elementos básicos para definir un territorio rico. primero que somos ricos el punto de vista energético. esto es una cuestión fundamental que nós eh, temos claro que os, os árabes ou os rusos ou que os americanos co fracking son ricos bueno, a capacidade de producción de enerxía eléctrica en Galicia é bastante elevada outra cuestión distinta é que se desenvolverán todas as potencialidades outra cuestión distinta é que se exporte enerxía eléctrica ao exterior outra cuestión distinta é que as grandes empresas eléctricas que operan en Galicia eh, respondan intereses externos se chame gas natural ou se chame Iberdrola e, e funcionen un mercado eh, máis máis amplio e máis integrado pero Galicia, desde o punto de vista eólico pola enerxía marimotriz as técnicas existentes o mesmo desde enerxía solar a parte das térmicas eh, que temos unha produción moi forte entre as Pontes e Meirama E coas hidroeléctricas eh, temos excedente eh, de producción de enerxía eléctrica. A enerxía eléctrica non é toda a capacidade, eh, eh non é toda a enerxía que consumimos, pero funciona bastante, certa dependencia, permite reorientar todos os sectores económicos para unha menor dependencia enerxética. Entón temos unhas boas condicións de partida desde o punto de vista enerxético. E aquela enerxía que non, que non eh, producimos, temos eh, centros de transformación temos a refinería aquí na Coruña e temos a gasificadora impopular pero está en Mugardos entonces hai eh, centros donde se poden redistribuir eh, que serían puntos de, de desembarque e desde o punto de vista energético teríamos ventaxas pero temos que plantexarnos unha cuestión eh, as bases económicas para o desenvolvemento de Galicia para ter unha certa eh, para un pouco superar esta idea que somos atrasados ou somos pobres pois pode pasar porque teñamos unha maior capacidade de decisión sobre os nosos recursos enerxéticos ou podamos desenvolver plans enerxéticos propios e xestionalos. Vos pois pensade que eh, no mundo actual eh, o capitalismo actual e isto Marx, ningún destes pensadores o valorou eh, está constituído, se colledes as, as 100 ou, ou 200 primeiras multinacionais do mundo un listado eh, está dominado por eh, entidades financeiras, por bancos e eh, por empresas do sector enerxético eh, que producen? Eh, a resposta é nada producen aire pero o capital é unha cousa que se move que funciona nos ordenadores e que se move de un lado para outro é normal que existan entidades financieras e é normal que eh, se mova o, o se mova o capital pero con certo control que non hai unha produción un, un, un sistema económico pois máis especulativo en segundo lugar a nivel energético, a eh, enerxía se produce que valor engadido aporta gas natural ou aporta Iberdrola así que isto non, non está moi ben visto decir, pois non moito, é que podía facelo un goberno, podía facer unha comunidade ou podía se xestionar de moitas formas se collemos o mapa europeo de como se xestionan as enerxías sobre os territorios temos todas as posibilidades, podemos escoller un análise comparado e se temos capacidade enerxética, pois sería interesante por iso, eh, eu insisto moito aquí hubo un debate sobre un plan eólico, o plan eólico con todos los cerros que tenía intentaba colocar eh, unha certa eh, autoxestión da riqueza enerxética en relación coas comunidades, en relación coa creación de emprego e foi roto nun momento determinado por unha serie de intereses. É un debate relevante, o debate enerxético en Galicia como o debate do aforro, o debate de, de ter banca ou instrumentos financieros propios. En segundo lugar, eh, normalmente un territorio rico sempre é un territorio que produce moitos alimentos, que produce moitas materias primas. E Galicia de toda a vida produce moitos alimentos alimentos e produce moitas materias primas de feito, se os estudiamos a xeografía agraria de Galicia topámonos con que temos problemas de superproducción ou temos problemas de sobrepesca que os problemas son de exceso non son de, de defecto e vendemos moito cara ao exterior con maior ou con menor eh, con maior ou menor eh, transformación entón temos unhas bases económicas unhas bases eh, desde o punto de vista da producción eu creo que bastante importantes para construir certos pilares de desenvolvemento. É certo que a gandería ou a pesca sen industria transformadora non ten prácticamente valor, pero no sector pesqueiro, por exemplo, hai, se, hai empresas propias e sectores transformadores relativamente importantes a escala europea e a escala mundial, e na gandería ou no sector rácio, pois, agardemos que se vaya avanzando un pouco máis. E logo, outra serie de elementos. Se nos eh, coñemos os datos de industrialización de Galicia, tampouco é certo que sexamos un territorio atrasado no a contribución de, mm, da industria o produto interior bruto de Galicia é superior a, mm, a é superior a aportación da industria ao produto interior bruto de España estamos máis industrializados que o promedio español isto é un dato que normalmente non se manexa a única diferencia en Galicia é que nós tivemos unha industrialización xerodia moito máis tardía o crecemento industrial en Galicia produce a partir dos anos 90 a partir, a partir dos anos 80 dos anos 90 do pasado século un proceso moi rápido e moi tardío son moitas veces as geografías ou as estruturas económicas que se facían non recolleron ese dato bueno, estamos máis industrializados e non estamos moi longe de territorios que consideramos históricamente moi industrializados como o caso de Cataluña que tuvo unha potencia industrial moi forte pero que foi perdendo peso industrial na súa creación de riqueza e peso industrial no consunto do Estado entón a xeografía económica ou a xeografía industrial en España eh, deu moitas voltas e en Galicia realmente hai unha posición con 4 ou 5 sectores eh, bastante punteira nos últimos, nos últimos tempos afectou moito a crexe máis parece que eh, a situación é relativamente bueno, sempre poñemos algunha imaxe os xeógrafos para ver quen somos non e logo hai que ir vendo un pouco os, os E logo, por exemplo, a nivel pesqueiro, todos os mapas que, que nós collemos da Unión Europea sempre parecemos moi destacados. É dicir, nos do punto de vista pesqueiro, temos moita forza, porque todo o que é o clúster, todo o que é a agrupación do sector pesqueiro en Galicia é dos máis importantes que que existen a escala europea, casi podríamos decir a escala, a escala mundial. es Decir, hai moitos precios de peixo, de marisco que se fixan en vivo, que se fixan en Galicia, a escala mundial. E isto é un poder relativamente un poder relativamente importante non hai grandes desembarcos nos portos galegos hai menos que en Las Palmas por exemplo, menos que outros portos pero moitos dos barcos que desembarcan en Las Palmas ou que desembarcan en calquera porto do mundo son de capital galego son de empresas participadas por, por capital galego así que hai, hai bastante importancia dentro do, dentro do sector eh, Y hay un problema, y aquí seríamos un poco historicistas, eh, que es que evidentemente no, no, nos condiciona. Pero somos un territorio que podríamos ser considerados ricos, que podríamos autocentrar un desenvolvimiento, que podríamos mirarnos igual que si miramos vascos, los catalanes a sí mismos, os madrileños, otros territorios que se consideran máis ricos a sí mismos, pero temos un pouco esta idea de que somos un territorio, unha sociedade que asumiu secularmente aportar recursos humanos e materiais ao exterior, fundamentalmente a ao resto de España ou, ou Europa ou, ou, a outros, ou, ou a outros lugares e isto é certo, é decir, isto é unha marca eh, importante desde o punto de vista desde o punto de vista histórico e dá a impresión de que nos sigue marcando ainda, ainda moito pero nos consideramos que é interesante eh, por si algún xeito eh, estudalo non e velo porque foi un proceso histórico que non te por continuar eh, sendo así eh, non nos convertimos nun territorio periférico non na idade media que tiñamos os restos supostos restos dun apóstolo e un camiño que nos conectaba con toda Europa e con Compostela e tiñamos unha posición eh, bastante céntrica no que serían os reinos cristianos medievais pero quedamos nunha posición excéntrica a partir do século XV onde tamén parte das élites galegas se van fora se van a Coroa, se van a, a Corte de Castelo a facer outro tipo de, de emprendimentos ou de, ou de negocios e sobre todo temos un un, un crecimento moi forte da dependencia económica a partir do século XVII sempre se comentaba que perdíamos a representación nas Cortes de Castela que nos representaban os, os de Zamora e é curioso porque no século XVII Galicia é un territorio moi rico é un territorio que non ten crise durante ese século, ese século se estudia como o século da gran crise na Europa mediterránea, pero en Galicia en Asturias non hai crise por introducción do millo se pagan máis rentas temos un barroco, eh, moitos edificios en pedra construídos co, co incremento da productividade agraria pero temos unha posición política absolutamente subalterna e unha posición moi periférica en relación cos eixos da Península Ibérica o gran eixo é o que entra por Sevilla pola casa contratación da América e que se dirixe cara ao norte e que envía riquezas, capital e se move co comercio ao longo da rede de feiras castellanas e conecta co norte, conecta con Flandes ou conecta con, con Holanda durante todos estes séculos e nos quedamos ao marxen, quedamos nunha, nun, nun espacio periférico Esto sería, eh, por decirlo algún sitio, eh, reversible eh, porque Cataluña tampouco pasou un século XVII demasiado bon e logo no feito no XIX ten un proceso de industrialización bastante rápido no caso de Galicia vai ser un pouco máis complexo historiadores creo que tuvestedes a compañeros de historia contemporánea aquí falando a Xito, a Lorenzo Fernández Prieto e por aí explican moi ben o, o problema da propiedade da terra histórica en Galicia e sobre todo que en Galicia por razón da fragmentación da propiedade da terra vamos estar todo o tempo con moita poboación no campo pois dense ruais moi elevadas Entón, nos desde o século XVIII, sempre vamos eh, seguir ciclos mediante os cales que expulsamos poboación. Facemos grandes oleadas de, eh, de migración. Primeiro a Portugal e a Castela no XVIII, no XIX xa se comeza a ir a América, a distintos lugares, e no século XX xa vamos prácticamente en todas as direccións. E temos un pouco este, este problema. Había unha posibilidad de superar esta, esta, esta situación... Mmm, que era un proceso de industrialización o problema é que o proceso de industrialización en Galicia dase pero un proceso de industrialización moi limitado territorialmente industrializa a Coruña e os entornos industrializa a Ría de Vigo e Ferrol pero non pasa de aí todo o proceso industrial por múltiples razóns entón hai eh, esta, esta posición e continuamente eh, seguimos exportando exportamos sardiñas ou exportamos carne a través da, da estación de, de Curtis de, de cando se cansan as primeiras liñas férreas exportamos calquera tipo de, de producto e sempre se vincula a, mm, a existencia dun poder político bastante débil como máximo os historiadores contemporáneos que analizaron moito a Montero Ríos os políticos que estuveron en, en Madrid negociaban, se íbamos a Madrid a negociar desde unha posición un pouco de que se fueran concedendo unha serie de, de elementos pero non se foi xenerando un poder político e económico propio demasiado forte en Vigo quizáis si se plantexou a comezos do século XX pero por unhas razóns ou por outras tampouco a industria, os industriais se acaban creando un gran proxecto nin de cidade, nin de desenvolvemento económico bueno, estes son datos das densidades municipais como foron evolucionando son eran relativamente altas no ano 1900 no ano 1950 estas son imaxes moi, moi clásicas E eh, bueno, isto máis ou menos estivemos, estivemos comentando que hai como un fracaso de todo o proceso de modernización que se que os historiadores contemporáneos o explican moito mellor que os xeógrafos e que deberíamos e podemos pasar. Que acontece? que frente a esta situación un pouco de, de o, que se, o que se comentaba de bello complexo agrario de sociedade un pouco un pouco eh, mm, estancada por múltiples razones, muy ruralizada, una sociedad de la brega muy, muy fuerte, eh, realmente nos vamos a tener un proceso de cambio eh, demográfico, territorial, económico, muy rápido isto non é exclusivo de, de Galicia eh, nós cando analizamos o conxunto español no contexto europeo en España o proceso de urbanización é moitísimo máis rápido que costou en Francia ou no Reino Unido ou en Alemania tres xeracións eh, na Península Ibérica para que costou só unha pero no caso de Galicia o proceso é moito máis acelerado que nós temos desde os anos 50 e 60 un proceso de urbanización masivo a xente abandona os campos a unha velocidade moi rápida primeiro cara a emigración exterior logo cara as cidades galegas e pasamos nun ano 1950 como os campos cheos coas densidades rurais ou agrarias de 40, 50 ou 80 habitantes por kilómetro cadrado que son densidades moi altas para unha sociedade agraria tradicional ou as densidades de 20, 30, 40 habitantes por kilómetro cadrado no, a finales do século XX e menos no momento actual. É se vacían eh, en drásticamente os campos. Pasamos de cidades que saen da guerra civil ou na inmediata posguerra como Coruña de 100.000, 130.000 habitantes ou como Vigo ainda máis pequeno a cidades de un cuarto de un millón de habitantes prácticamente en 20 anos. isto, se votamos contas, vémolo. É dicir, a Grado Arzán, os Mallos, o polígono un, a primeira fase do polígono del Viña, a segunda fase do polígono del Viña, a densificación dos castros, é todo a cidade que se consolida do ano 60 aos, ao mediados dos anos 80 en 25 anos se fai toda esa cidade e se pode seguir por, por mapas e por estudios que se plantexan e así en todas as cidades temos un proceso de urbanización acelerado que é un dos elementos eh, que aínda hoxe nos van a explicar os desasustes que temos como territorio e os problemas que desde o punto de vista do ordenamento territorial eh, se nos plantexa e logo nos espacios que continuaron sendo que eran que eran rurais se produce un cambio moi acelerado acelerado. É dicir, pasamos dunha agricultura labrega que se autoabastecía a sí mesma a unha agricultura que produce para o mercado que introduce todo tipo de tecnologías e que tecnifica toda a súa produción para vender leite, en menor medida para vender carne, para producir masivamente eucaliptos ou piñeiros ou para eh, facer áreas de monocultivo de viñedo de calquera outro ou de calquera outra eh, eh, dedicación agrícola nós falamos aquí que hai dúas fases na, urbanización moi claras do 60 ao 91 é o crecemento das cidades compactas isto non é, non é novo e a partir dos anos 90 é o crecemento dos espacios periurbanos e o escenario a partir do ano 90 xa non son nin os castros nin os malios, nin Agra Dorzán nin Labañou eh, Culleredo, eh, Oleiros eh, Arteixo que son os lugares onde se producen os crecementos demográficos máis fortes e a cidade da Coruña xa non é o Concello da Coruña é a cidade metropolitana da Coruña que se estende por sete ou oito concellos e que se vai a casi medio millón a casi medio millón de habitantes non nestes procesos creo que non son eu non <laughs> eh, eh, nestes procesos dase un pouco e os pois, xeógrafos facemos un símil un pouco cos economistas ou cos sociólogos sempre falamos de que eh, hai espacios gañadores e espacios perdedores se non estamos nunha sociedade capitalista onde hai ricos e hai pobres tamén hai clases medias pero hai unha tendencia a, a, a certa polarización social ou, ou no, desde o punto de vista territorial non nos topamos exactamente con mesmo Se nós até o ano 1950 en Galicia nos podíamos topar con espacios pouco poboados na alta montaña de Lugo, de Ourense, con 20 ou 30 habitantes por kilómetro cadrado e con áreas moi poboadas, nos Alnés, nas Mariñas e na Coruña, con 200 300 habitantes por kilómetro cadrado, que nunha relación de ou pero no momento actual con que nos topamos con que hai 2.750.000 galegos dos cales 2.200.000 todos os que estamos aquí creo vivimos nun eixo que vai desde Ferrol Terra hasta a raya con Portugal e vivimos concentrados en 5.000 km cadrados 5.000 ou 6.000 km cadrados depende onde limitemos e o resto o resto dos 24.000 km cadrados do territorio galego que quen vive? Pois viven 500, 600 mil persoas normalmente vellas, normalmente en aldeas que están morrendo de unha organización do espacio rural con moitos problemas mm, de unha distribución podemos decir nunha sociedade moi pobre que non debe devolver donde tínhamos unha certa redistribución da poboación por criterios territoriais ou ecolóxicos as áreas máis fértiles e máis xente as menos, un pouco menos, pero sin grandes contrastes eh, no, temos unha organización do espacio onde vivimos amoreados uns cuantos eh, peleándonos, pagando polos pisos eh, cada, cada vez máis ou bastante por metro cadrado eh, congestionándonos todas as mañás contra as cidades eh, Mm, pugnando por aparcar ou por poder situarnos e temos 20.000 ou 20 e pico mil kilómetros cadrados eh, que nós decimos moitas de xeografía que parece que son parque natural todo non, non, que non dan para outra cosa que son os territorios perdedores do proceso para unha sociedade desenvolvida para unha sociedade culpa como eu creo que somos iso é un problema e todas as políticas de desenvolvemento deberán de buscar o reequilibrio territorial non é, non é un eslogan é algo necesario que hai que procurar que non nos sigamos concentrando máis como parece que son as tendencias e hai que procurar que as actividades económicas eh, se distribuyan millor Ademais agora tampouco hai estes desniveles tan fortes no, nas condicións de acceso á información ou nas condicións de vida dunha cidade ou dun espacio rural dun espacio rural podemos estar comunicados e basicamente estamos a menos dunha hora dunha cidade, pois se queremos ir ao cine ou se queremos sair a cear se no, os niveis de accesibilidade acortaron moito os espacios onde nos vivimos pero hai unha mala administración do territorio eu creo que aquí temos que decir que desgraciadamente eh, desde que apareceu a Comunidade Autónoma de Galicia no ano 1981 tuvemos un debate hai dous anos creo que coa Diputación de Lugo sobre 35 anos de valoración do, do Estatuto da Autonomía e do, do Goberno Autónomo a autonomía en boa medida en, se creou para eh, ter unha mellor ordenación do territorio non servía a ordenación do territorio nin as leis do solo estatais e había que facer leis do solo e leis de ordenación do territorio dentro da comunidade autónoma 35 anos despois a ordenación do territorio en Galicia eh, é un desastre é dicir, non funcionou é un dos grandes fracasos do sistema autonómico que non respondeu un pouco o que se plantexou podemos dicir, non era posible bueno, eh, se si nos collemos as directrices da ordenación do territorio do País Vasco por exemplo, ou cosas que se fixeron en Andalucía ou cosas que se fixeron en Cataluña temos uns territorios máis equilibrados porque os gobernos autónomos souberon gobernar mellor o seu territorio optaron por criterios policéntricos porque as pequenas cidades tiveran vida e porque os rurales estivesen máis ou menos ocupados entón, hai todo un debate que se plantexa son cartografías que fomos facendo sobre a área metropolitana da Coruña para un proxecto que temos no Plan Nacional de Investigación esta é sobre a área urbana de Vigo sobre densidades, área compacta un pouco ir cartografiando todo o que seguimos moitas vías de comunicación como se pode ver eh, bastante entonces nós temos un territorio desorganizado e non deberamos de telo é dicir, si nos consideramos unha sociedade occidental e unha sociedade desenvolvida parte dos criterios de desenvolvemento eh, son ter o territorio organizado eu veño de estar este mes en, en Caen de profesor convidado e ali oh, todos os territorios agrarios están cultivados non hai repoboacións incontroladas de, de especies forestais non arde un monte e polo tanto e as bases productivas dos espacios agrarios non son tres vacas por, por hectárea ou tres unidades gandeiras por hectárea senón son unha do impacto eh, ecolóxico o impacto eh, da presión productiva é moito menor está moito máis organizado o espacio e hai unha cidade ou varias cidades de cento e pico mil habitantes pero hai pequenas cidades e medianas cidades nun territorio moito máis moito máis eh, organizado. E aquí temos unha tragedia, un drama que son as áreas rurais e interiores eh, sobre todo desde o punto de vista territorial eu vou defender desde o punto de vista demográfico falase moito e ás veces nos preguntan que é moi malo ter unha sociedade avellentada e nos decimos os que traballamos en xeografía e en xeografía de poboación que é bon temos que ter unha sociedade cada vez máis avellentada porque iso é bon para nós vamos a vivir máis anos é un gran triunfo da humanidade vivir máis anos e case un porcentaxe de maiores de 65 ou 60 anos superior pero hai que, hai que xestionar o que non pode haber é territorios onde toda a poboación ten, eh, está neses grupos de idade como moitas parroquias como moitas aldeas da Galicia interior ese é o problema non que a xente teña 70 anos 85 anos senón que a xente teña só veciños de 75 ou 80 anos se ten algún problema non teña a quen chamar ou teña que chamar a outra persona maior ese é o problema e entón nos espacios rurales temos uh, o círculo eh, vicioso eh, donde se xunta a despoboación cada vez hai menos xente cada vez está máis bella e tende a despobarse máis é imposible que as áreas rurais até dentro de 15 ou 20 anos inda que haxa, activi, inda que haxa eh, actividades eh, Mm, se desenvolvan plans de, eh, indacasa plans de desenvolvemento local efectivo a dentro dos 15 ou 20 anos en moitos concellos de Galicia a natalidade nunca chegará a volver a equilibrarse a mortalidade é tan grave o proceso que estabilizar a poboación e non nos costará media xeración si se fan as políticas de vidas e todo iso conleva a tonía económica a poboación de máis edade traballa menos ou cuida de, un xeito diferente as súas actividades como é normal é dicir, xa traballou bastante durante, durante toda a familia vida e este demasiado problema. Yo creo que hay un problema un poco más perverso eh, aquí falase moito de políticas de recuperación demográfica e dixe moitas tonterías ao respecto que as mulleres teñen que volver a ter máis fillos mulleres teñen que ter os fillos que queiran ter, punto eh, como en calquera sociedade democrática e, e civilizada e non hai por que cargar as mulleres de fértiles de 18 a 49 anos a responsabilidade demográfica dun país que os, os demógrafos ahora queixanse moito pero en todo caso habrá que cargarlo nos gobernantes e habrá que cargarlo no conxunto no conxunto da poboación non? Pero eh, eh, vamos a ver, eh, pero hai tamén unha certa lógica, é dicir, se nos collemos eh, os, os segmentos e os comportamentos electorais por segmentos de poboación, caso poboación bella, caso procesos de avellentamento, eh, tamén é rentable eh, nestes momentos o poder autonómico, o poder a nivel do Estado, porque aí concentran boa parte das súas bases electorais, o poder tende sempre, goberne quen goberne, a reproducirse. É unha sociedade rural, avellentada, inda que se vaya despobando pero que manteña o seu nivel de representatividade nos parlamentos é rentable desde o punto de vista da obtención de diputados entón non se fan políticas moi activas porque non ten desde o punto de vista da política a corto plazo que non deberá de ser a política do corto plazismo tampouco uns intereses especialmente eh, moito moito maiores e isto é un dos problemas é estamos nun proceso de desequilibrio progresivo eu personalmente creo que se vai a seguir mantendo non van cambiar o estado de cosas porque hai, eh, podemos decir, certos intereses creados en relación con iso e non, e non plantexa, e da casa moita retórica de que hai que favorecer actividades económicas no interior de Galicia, que os concellos teñen que ter certas actividades, pero no fondo non hai ninguna política activa, as políticas activas de repoboación e de corrural, volva a vivir, implica crear emprego, decir, que algunhas condicións para que se xere actividade económica con emprego hai poboación e moitas ocasións eh, será desenvolver políticas inmigratorias máis ou menos eh, organizadas é dicir, non somos capaces nestes momentos casi ninguna sociedade europea e a galega moito menos de por nós mesmos manter os niveis de poboación que tiñamos até o momento non, non, non é posible entón eh, ten que, teñen que entrar novos galegos que mm, mirando outros sitios falan outras linguas non acabarán falando como a nós e acabarán facendo as mesmas cousas que nós como lle acontece a boa parte dos territorios eh, de Europa Occidental. hai un problema de como gestionar, de como gestionar iso Luego temos outro problema de, desar, de desarticulación ou desorganización. En Galicia non existe, eh, aprobouse unha lei de ordenación do territorio, unha lei de ordenación do territorio que non serven para moito, para casi nada, e non hai unha auténtica ordenación do territorio. É dicir, non hai... Eh, eh, a opción que, que se tomou en Galicia foi que todo o que tuvera que ver co territorio tivese unha interpretación urbanística Isto é só unha pequena parte da organización do territorio. En Galicia, eh, desde que temos comunidade autónoma, tivemos unha lei do solo no 85, outra no 97, outra no 2002, a 2002 cambiouse 12 veces, había moito interés en ir adaptando, e temos agora unha de 2015, creo que, o 2016. Bueno, levamos facendo leis do solo todo o tempo para facer plans de ordenación municipal, mm, para delimitar solo urbanizable, é, é obsesivo. E, en cambio, temos un solo unha lei de ordenación do territorio que foi a penúltima das comunidades autónomas que aprobou unhas directrices que se aprobaron 15 anos despois no ano 2011 e que son indicativas e que non teñen por que cumplirse entón nos topámonos con outro problema tamén para o goberno das espacios onde viven os galegos e é que temos, estamos vivindo en cidades que son metropolitanas como a área metropolitana da Coruña ou a de Vigo, ou como área urbana de Santiago como Terra ou como área urbana de Ourense etcétera e non temos eh, mecanismos de ordenación do territorio a escala supralocal non temos nada hai un intento de unha área metropolitana de Vigo que de vez en cando se pelean os distintos actores no proceso e que vai eh, funciona pero tanca se abarranca pero non hai unha auténtica eh, non hai unha auténtica xestión e unha área metropolitana pois o mellor non ten por que incluir moitos elementos novos pero pode coordinar eh, o crecemento urbano o cal é o solo urbanizable entre Culleredo eh, eh, Oleiro, Sada e eh, Zambre e Coruña cal o que faga un concello non sexa o que non fagan os outros pode facer outro, outra cuestión que se fai se fixo noutras comunidades autónomas que é delimitar aqueles territorios onde non se pode construir aqueles territorios que eran protegidos como solo rústico protegido a escala supralocal porque non é que se protexa aquí unha pequena bolsa no Concello da Coruña outra pequena bolsa no Concello de, de Cambre é que funciona pois, un sistema de zonas verdes ou de, ou de espacios agrarios no entorno dunha ou no, interior dunha área metropolitana hai que definían tamén as grandes vías de conexión dentro dun espacio supralocal e mesmo que haxa outro tipo de eh, actividades o que se poden desenvolver plans estratégicos para definir o que é unha realidade que é unha realidade de medio millón de habitantes aquí como en Vigo que debe de gobernarse ou por menos consensuar políticas entre uns concellos e outros e o mesmo acontece desde o punto de vista territorial no resto do territorio onde certa organización comarcal ou supralocal ten a súa lógica hai servicios que se deben de concentrar en pequenas cidades ou cabeceiras hai moitos servicios que os concellos non poden prestar hai institucións que non funcionan como as diputacións que deben de disolverse e que deben de transferir ese tipo de competencias a unha escala máis próxima e escalas metropolitanas, urbanas ou comarcais nos permitiría por lo menos pensar o territorio desde, desde 50 ou 40 puntos distintos e ter un crecemento un pouco máis articulado sobre todo porque hai desarticulación porque hai desarticulación territorial e o mellor non temos que molestarnos tanto en fusionar concellos que vai unha fusión cada seis anos co cal dentro de 200 anos teremos unha unha pequena parte de Galicia fusionada se hai concellos daquela eh, sino basicamente que se coordinen as políticas que vayamos a unha escala máis ou menos razonable do, do territorio entón son máis datos sobre densidades demográficas que para ir un pouco para ir un pouco vendo eh, e eh, temos un problema demográfico eh, esto, bueno, xa o fomos plantexando o problema é fundamentalmente na Galicia rural e interior ou do País de Vellos pero bueno, o País de Vellos está ben eu aspiro a que siga avanzando o avellentamento en Galicia pero que a mí me toca nos próximos, nos próximos anos haberá que replantexar moitas políticas demográficas moitas políticas eh, de envellecimento activo moitas políticas da, da vida laboral das persoas e aquí eh, Europa ten que facer unha serie de reformas relativamente importantes e a xente ahora che chega aos 70 anos como chegaba antes aos 50 e pico eh, hai uns cambios estruturais moi fortes nas sociedades onde nos movemos e, e hai que eh, eh, intentar desenvolver este tipo de este tipo de, de, de de actividades. E logo hai unha, unha cuestión mm, evidente do punto de vista demográfico. Nós temos unha natalidade baixa, temos unha fecundidade baixa, pero que non vai, a, non vai a aumentar nin a natalidade nin a fecundidade podemos engañar todas as veces que queiramos ninguna eh, sociedade do mundo que atravesou o que os demógrafos chaman a segunda revolución demográfica que é cando as mulleres din non quero ter máis un fillo non quero ter fillos, non quero ter máis de dous fillos nunca ninguna eh, volveu a, a situacións anteriores donde eh, hubo unha recuperación de, de, demográfica hai políticas activas nos podemos seguir eh, as políticas activas de natalidade por exemplo en Francia ou en Suecia digo as que funcionaron ben e conseguiron pasar de un con dous fillos por muller eh, por muller entre 18 e 49 anos ou con sete fillos porque eh, lle dá un ano de permiso porque pode ser intercambiable co home porque lle gardan as condicións laborais e porque hai unha política proactiva e se ten o terceiro fillo ten todo tipo de descontos fiscais que son políticas que aquí ainda non se aplicaron pero ainda así non chegan os dois fillos por, por muller co cal o que é a tasa de reemplazo que a xeración seguinte se xa igual un pouco maior que a nosa non se dá nunca en Europa entón todas as sociedades europeas en certa medida teñen que recurrir e teñen que plantexarse recurrir a poboación que veña de fora Aquí hai moitas oportunidades Temos un montón de refugiados que entraron en Europa Temos moitas poboacións que queren vir a traballar en Europa A cuestión é como xestionar Evidentemente, con balanza non será xestionado Pero ten que haber algún tipo de xestión Deses contingentes de poboación Hai determinadas actividades económicas Que nós xa non queremos facer en épocas de crisis, o mellor sí, pero conforme a creación a economía, hai empregos subalternos que sempre foron destinados a poboacións eh, novas, a poboacións inmigrantes, e logo tamén hai un elemento que se queremos subir un pouco a natalidade, e iso tamén o fixeron os franceses, o fixeron os suecos, súbense coas poboacións e de eh, inmigrantes, Es decir, as poboacións que veñen do sur e suben a natalidade en Francia e axudan a pagar millón a seguridade social porque teñen unha porcentaxe de poboación activa máis alta. E isto é un reto demográfico que en Galicia se ten que plantexar. É un reto forte, pero mm, non vai haber grandes cambios. A xente non ten fillos, moita xente aos 30 anos, vai haber cada vez máis nais que non nos fixan hasta a partir dos 35 anos cando teñan un traballo estable cada vez topamos máis eh, natalidade a partir dos 40 anos e se se empeza a ter fillos aos 35 ou aos 40 eh, non se van a ter moitos fillos nunca e logo se calcula o número de fillos que se queren ter porque se considera que eh, está moi ben eh, ter ou tipo, formar unha familia ou ter a seguinte xeración pero tamén se considera que un número que non altera as condicións de vida dos propios eh, pais eh, de cara ao futuro logo temos outro fenómeno demográfico moi importante temos novos tipos de familia e en Galicia tamén hai fenómenos de novos tipos de familia temos parellas do mesmo sexo que poden ter un fillo ou dous ou poden adotalos pero non van a ter máis ou temos moitas familias monoparentais mulleres que sin ter fillos porque pois teñen, teñen ter un fillo o solteiros que, deciden, a, a, que deciden adotar un fillo pero son sempre familias con un número de, de nenos baixo e estes fenómenos cada vez van a ser máis máis eh, importantes evidentemente se hai algo se factores coyunturais que se poderían eh, incidir, é dicir, podíamos, nós estamos, creo que no momento actual, en 0,95 fillos por muller estamos casi no récord do mundo non sei se hai algunha región italiana ten cifras máis negativas no caso español creo que Asturias está peor que nós e logo as outras 15 comunidades teñen unhas porcentaxes un pouco millores nos podemos aumentar o millor a un con dous, un con tres pero como? con unha política activa de emprego e coa reconstrucción do estado de benestar é dicir, hai que animar a xente que teña fillos pero terá que haber guarderías terá que haber centros ou, ou terá que haber sistemas de asistencia social non só os avós para que atendan os fillos de, de dous pais que traballan ou de unha parella que traballa se si iso funciona terá que haber permisos de de maternidade ou de paternidade coa duración que teñen no promedio europeo que é moi superior ao que hai en España con iso tendese a aumentar un poquinho E esas experiencias políticas sí que son necesarias desde o punto de vista de, de que se plantexen, pero non moito máis. E logo sí ten que haber políticas específicas que nunca se plantexaron que eh, son políticas normalmente de discriminación positiva que si nos consideramos que as mulleres teñen unha importancia maior no tema demográfico eh, todas as políticas activas de emprego teñen que aplicar criterios de discriminación positiva cara a poboación feminina e sobre todo se son cara a mulleres que van a decidir vivir en pequenos núcleos de poboación no rural ainda máis é decir, hai que tamén ir un pouco eh, francesando isto bueno, creo que estou falando un pouco eh, estas son as tasas medias de crecimiento vegetativo por concellos, xa sabedes que predomina o azul oscuro estas eran as, as pirámides de poboación no 1900 son as que temos agora Vedes Ourense e Lugo pois non están demasiado ben non eh, e bueno, seguiremos máis para seguiremos avellentándonos pois. eh, desde o punto de vista económico así moi brevemente bueno, eu creo que xa expliquei sobre as potencialidades que temos hai unha reflexión que fai a Unión Europea que eu creo que é unha reflexión correcta que é a estrategia 2020, a estrategia 2020 que acordaron os países da Unión Europea pero que logo non, non siguen moito a idea é a seguinte Europa pode seguir competindo a nivel mundial nun mercado crecentemente globalizado e con caídas de, de precios nos manda a obra si desenvolve unha especialización inteligente e se sobre todo incide nos eh, no que é o crecemento inteligente no que son innovar nos procesos de produción non, non podemos competir en producir máis porque os chinos producen máis e máis barato que nós, os indios producen máis e máis barato que nós pero nós podemos ganar a batalla das patentes podemos seguir tendo moitas patentes podemos fazer novos diseños, novos prototipos podemos desenvolver novas estrategias de moda digo aquí que está Inditex nesta, nesta área metropolitana podemos envasar os alimentos dun xeito moito máis eh, sustentable que podemos innovar dentro do proceso productivo Para iso hai que investir moito en I máis D e hai que desenvolver unha estrategia que está recollida nos documentos pero que a veces non se, non se desenvolve e eh, escoller unha serie de sectores productivos claves que tiren do resto que é o que chama especiación inteligente en Galicia sábese que hai unha serie de sectores por os cales hai que apostar se falamos do téxtil, se falamos da enerxía de novos modelos de produción de enerxía se falamos do sector eh, automobilístico metalúrxico, mecánico evolucionando cara aeronáutico hai unha empresa en Ourense que fai flaps de avións que ten 300 emprega, empregados chama Coasa que xa estamos máis metidos na aeronáutica se falamos do agroalimentario hai unha serie de sectores moi importantes pero importante é innovar non é tanto producir máis como producir máis patentes e crear máis entón onde hai que insistir? pois pues, mellor non tanto crear empresas non é tanto crear esta fábrica de drons eh, que parece que hai meter moitos millóns para a roza e Lugo como crear centros tecnolóxicos onde se podan diseñar drons onde se podan diseñar novos componentes de produción e nós vamos moi atrás desde o punto de vista do I+D os, as economías que triunfan nós tivemos que traballar un proxecto europeo sobre especialización inteligente e aqueles territorios máis ricos de Europa son os que invisten en torno a un 3% do PIB en, eh, en I+D que son o sur e oeste de Alemania que son as áreas que rodean Londres non Londres, pero área de Cambridge área de Oxford, área de Reading que rodean a que Midi-Pyrénées que é toda a industria aeroespacial de Toulouse que son algúns arredores das cidades italianas e son as que funcionan ben cal é eh, a comunidade autónoma que menos notou a crise do ano 2009-2014 o País Vasco, porque do punto de vista tecnológico e creación de patentes o Berro Vasco decidiu crear un, unha gran organización que se chama Tecnalia, chamase Tecnalia Aste, público-privada, donde crea innovación ahora non van facer cociñas para favor ou non van facer eh, novos procesos de lixideruxe integral da base en esquerda pero van a desenvolver novos procesos mediante os cales se pode producir aceiro con menos consumo enerxético e eh, con máis posibilidades eh, de resistencia e flexibilidade onde van a desenvolver novos componentes para determinados procesos mecánicos que é o que en estes momentos Europa nos dá o diferencial logo de algún tipo de, de, de procesos de producción os faremos nós hai moitas empresas que producen en toda Galicia sin problemas Pero hai outras que evidentemente, e temos aquí índices que producen Bangladesh en toda a Asia, que non se pode competir as condicións laborais que hai en outros lugares, tal como está articulada a industria da moda a escala, a escala global. Entón, isto é un dos elementos, eh, en certa medida, importante, e está definido, isto si sí, hai documentos vos, e a comunidad autónoma fixos os deberes, o problema é que se sigue sin ver onde se está insertando dinheiro para eses sectores onde se está eh, insertando I máis D, unha prova. Nós ainda temos concentrado o 75% da capacidade de innovación medida en número de patentes e en número de novos procesos industriais nas universidades non estou moi contento que sexa así pero eh, os países máis desenvolvidos, sociedades máis desenvolvidas teñen moito e máis de centros tecnológicos fora ou no dentro das propias industrias as universidades están ben a miña universidade en Santiago os compañeros de medicina teñen dous lugares que casi non se ven o CIMUS e outro, outro centro de investigación dai 250 persoas elaborando novos modelos para medicamentos pero bueno, isto está ben que se faga aí pero tampouco estaría mal que hubiera un spin-off que hubiera unha empresa e que hubiera unha industria ou que se ajudara a desenvolver máis industria químico a farmacéutica en Galicia este é un pouco un problema aquí tenes, este, ese foi o proxecto que fixemos nós sobre sobre a cartografía de imaxe en Europa como ben vedes o que están azul son os arrisos que van ben e as que están en roxo máis intensas que van peor en gasto de imaxe e era o que nos daba o mapa ese, no 2009 non era que nos quixéramos eh, manipular e en cambio, do punto de vista do número de recursos é dicir, de personal formado eh, con estudios superiores con capacidades para innovar estamos ben que temos un sistema universitario que produce moitos titulados ben formados cal é o resultado? E se non temos capacidades nin máis de e temos moitas persoas moi ben formadas, o resultado é que nos emigran as persoas mellor formadas que outra das tragedias que nestes momentos pois temos, é decir, entre un mapa e outro nos salen os, os rapaces novos que fixeron varios másters que desenvolveron a súa tese, que se especializaron que ganan premios europeos e que non teñen traballo aquí en ningún centro de, de máis de que sería o, o necesario vou ir mm, Mm, eh, xa rematando con isto non falo das conclusións é moi importante desde o punto de vista territorial para unha nova xeografía de Galicia eh, en primeiro lugar eh, eu creo que ten en conta que nós temos moitísimas potencialidades nos podemos quedar coa narración da dependencia ou coa narración que somos ricos é igual, é decir, temos argumentos para defender que somos ricos e que temos moitas capacidades de, de desenvolvemento e para desterrar un pouco estas ideas do, do atraso da, ou da dependencia pero para que iso aconteza eh, temos que procurar un territorio moito máis equilibrado temos un territorio moi desequilibrado empezando polo sistema urbano é dicir, non é que este mal que Coruña ou que Vigo teñan entre un cuarto de millón e 300.000 habitantes Eso está ben está ben que non haxa unha gran cidade que haxa dúas cidades no norte e no sur xunto con outras 4 ou 5 cidades que é un sistema urbano policéntrico pero o que ten que haber é que non todo este nesas grandes cidades hai que buscar un certo reequilibrio hai pequenas cidades ou medianas no interior como Monforte ou como Carballiño ou como Berín ou como Sarria da igual que teñen que ter un, po, un papel de maior reequilibrio territorial e de certo dinamismo económico máis ou menos endóxeno para ter un territorio máis máis equilibrado pero para iso fai falta unha gobernanza con outras escalas sobre o territorio unha escala supralocal hai que procurar unha certa diversificación económica pero hai que pensar que sobre a enerxía se pode construir calquera tipo de, de emprendimento económico o pasa que hai que ter unha política enerxética Esto sería, de verdad son dos grandes debates públicos, no tanto si non sei, facemos debates públicos de outras cousas, non? Se ten que haber un aeroporto ou tres, unha universidade ou tres, se debates non teñen, non son moi productivos, non? É moito máis productivo decir, bueno, eh, se temos moita produción, se temos moito vento, debemos de ter máis enerxía eólica. Se as olas do mar mm, teñen unha capacidade que se pode transformar en enerxía eléctrica, debemos introducir algúns generadores. Que facemos, ou como reciclamos as pontes que contaminan moito o Meirama? Entón, deberán de ser debates para ver unha boa base energética xa hai empresas de fora como contribuyen ao desenvolvemento de Galicia decir, o mellor non hai que expulsalas pero hai que decir, bueno, tedes que contribuir e non levar eh, basicamente todo cara, cara, cara ao exterior e por tanto, eh, desde o punto de vista xeográfico e territorial isto que se diría agora do empoderamento económico eh, é, é, sigue sendo fundamental eu non sou moi optimista creo que está, estamos como nunha situación como moi estancada non hai políticas eu non, non teño un gran, unha gran fe en que se desenvolva juegan novas as políticas económicas pero sería lógico jugar as estrategias de empoderamento porque se hai, hai potencialidades eh, productivas E logo hai dous elementos onde temos que xogar con este remato. nos estamos nun eixo, desde o punto de vista económico, moi interesante. O mellor é excéntrico desde o punto de vista de Europa, de Europa continental, pero desde o punto de vista urbano e de potencialidade productiva é moi importante, que é o eixo galego-portugués nós estamos a menos de seis horas de Lisboa e daqui a Lisboa hai moito tecido económico hai moitas potencialidades territoriales hai moitas posibilidades de conexión con outras áreas do mundo e deberíamos de eh, reforzar ese eixo eu eh, sempre digo eh, en contra do que di a maior parte da xente que afortunadamente o aeroporto do Porto eh, está onde está que hai unha cidade de casi 2 millóns de habitantes por que? porque en dúas horas eh, podo, podo ter un voo directo a Nova York que o hai desde Porto en sete horas non teño que andar dando voltas por outros aeroportos ou cara a outros lugares e non está mal dicir, un, un habitante de Tokio tarda dúas horas en chegar ao seu aeroporto os de Londres eh, para chegar a Heathrow ainda llevo tan tempo 50 minutos, hora e 10 dependendo da hora do día e non é un problema e temos que xogar un pouco con eses recursos e o eixo entre Galicia e Portugal si nos dá unha certa forza aparte de que estemos ben conectados co resto da Península Ibérica o cal é evidente e co resto de Europa e logo o tema da conectividade marítima nós temos, somos céntricos na medida en que articulemos un sistema portuario razonable a nivel europeo, e aquí Gonzalo Lache ten traballado moito sobre ese tema hai un proceso de concesión do tráfico marítimo eh, en relación a partir do, can, do canal da Mancha en todo o que é o Mar do Norte hai demasiados buques que atracan en Rotterdam, en Hamburgo no Porto de Londres e en Leao e hai unha tendencia a desconcentrar están ganando moito tráfico Algeciras, Lisboa Bilbao e tamén poden ganar todos os, todos os portos da fachada occidental e aí hai unha certa estrategia conectada con certo tecido económico para fazer unha nova xeografía onde non temos que explicar a nosa xeografía a partir da meseta e a podemos explicar desde o Atlántico cara ao resto de Europa que podría ser unha fórmula de, de cara ao futuro como falei moito, pois calo e moitas gracias pola paciencia en, en you. muy interesante bien, ahora vamos a tener un, un tiempo para que la gente entre en debate, para preguntas. Entonces, este, vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Eh, quería un comentario sobre esos 425.000 kilómetros cuadrados de usos urbanos. en concreto sobre a, o número de propietarios de terra que en Galicia e ademais en función das fontes pode destilar non sei, entre 600.000 e un millón e medio non sei se tenes algo sí. ao respecto e como de alguma manera tamén nos funciona a hora de superar o territorio Eh, é unha cosa moi importante, o que pasa que aquí case non se, non se inicio Eu, eu veño agora de, de Normandía de Francia. Resulta que en Francia, ainda que é un país igual de capitalista ou máis que nós, eh, funciona unha cousa desde a Segunda Guerra Mundial que é a ordenación do espacio rural se un propietario non pode facer que as súas terras no rural igual que non pode facer no urbano ora no urbano aquí xa nos mentalizamos de que non podemos construir onde que iramos pero tampouco pode facer no rural eh, o que quere decir, non pode plantar eucaliptos onde queira ou piñeiros onde queira está sometido a unha serie de autorizacións previas da Dirección Regional de Agricultura e da Ordenación do Espacio Rural hai unha lógica de ordenación do espacio rural entonces non pode haber ver ese tipo de repoboacións porque se considera, por exemplo, pola Dirección Regional de Agricultura, que ten que haber moita base eh, de terras para producir leite, para producir carne, para producir a gandería. entonces non se poden bloquear terras con repoboacións forestais, con cultivos forestais. Ese tipo de, de razonamento sería bastante eh, útil para introducir en Galicia. En Galicia non se plantexou nunca eh, o que é a ordenación do espacio rural a tranca xa barranca só temos a ordenación do espacio urbano e que nós sabemos que só se pode edificar algunhas áreas, noutras non que temos que someternos a un plan xeral temos que desenvolver unha serie de condicións que costou moito traballo pero eh, deberá de plantexarse tamén desde o punto de vista rural nos insistimos nun, nunha idea que moi inicial que hai, hai un erro nos chamamos de o solo que non se pode construir como solo rústico eh, solo rústico, hai solo urbano, solo urbanizable e o rústico, pero dá un pouco a impresión de que o chamarlle rústico, moitos dos seus propietarios están agardando que a ver se cambia o plan no futuro e se convierte en solares, non? Que solo urbanizable. E quizás se deberá de chamar desde unha lógica de ordenación do espacio rural como solo rural. Se non chamamos solo rural, diríamos, bueno, temos 20.000 ou 20 pico mil kilómetros onde a vocación dos terrenos é unha vocación agrícola, gandeira é forestal pero en función un pouco das estrategias da ordenación rural que nós teñamos non, nós temos que plantexar que facer neses territorios hai unha estrategia nestes momentos hai un incremento enorme de costes das producións agrarias nós temos 55 a produción final agraria é gandeira porque non hai terras suficientes para manter a cabaña gandeira que a cabaña gandeira presiona moito sobre, o, sobre a base sobre a base territorial hai dúas ou tres unidades gandeiras por hectárea producese semillo por todos os lados para poder dar pienso porque non lle chegan os pastos directos que teñen a diferencia de, do que en Europa sería ter eh, moitísimo máis espacio ocupado por pastos e utilizar moito menos os, os cultivos forraseiros por que non hai unha base territorial máis ampla? Porque hai moitos propietarios absentistas que eh, reteñen a propiedade hai algúns que acceden e cada vez hai máis que acceden en contratos de arrendamento oral pero hai moitos que a manteñen ainda por encima din, no, ainda por riba me deron durante unha temporada primas a, re, a reforestación E se non boto eucalipto, se boto piñeros que entre 10 ou 15 anos xa os cortaré e xa me darán dinheiro. Mentre non haxa unha, unha, unhas políticas de ordenación rural que teñan claro a quen hai que apoyar, é dicir, no rural, ou a xente que vive no rural e que vive da actividade agraria, por tanto, que teñen unha lógica de solo rural ou os propietarios asentistas serían terras máis mortas que ahora as vemos cobertas de piñeros, de eucaliptos e por aí e que tampouco, é os capitales tenen o seu razón de ser, ganan un dinero complementario e perfecto. Pero un parte unha política gubernamental, é nos non podemos ter unha posición gandeira como a que temos concentrada, eu creo que é sobre o 20% do, do territorio. Temos que ampliar a base a un 40 ou 50% da superficie agraria útil. E iso a ordenación do espacio oral implica decirle ao propietario dunha finca, é dicir, tens que deixar en arrendamento ou tens que producir erva pero non podes producir eh, os eucaliptos que queiras os pinos que queiras se poden dar certa rentabilidade pero hai un, un interés superior de ordenar o espacio rural hai un interés superior de corregir o problema dos incendios forestais porque un tanto cultivo intensivo de árboles o monte arde é evidente e vai seguir ardendo un ciclo que non se vai romper un, un mal manexo do, do espacio rural e terías que ordenarse e non é moi revolucionario que os italianos fano os franceses fano aquí faise con mai, moita maior ordenación en Asturias onde non, se, non hai incendios forestais pero hai normas de ordenación do territorio rural desde que hai comunidade autónoma tampouco arden moito no País Vasco hai menos espacios rurais pero están máis ordenados entón fai falta políticas de ordenación rural e sería ter solo rural e solo rural para os que viven no campo e para os que traballan nas actividades como prioridade aparte de que pode haber en algúns puntos produción de madeira pero ahora que nos estamos topando con que os, os superficies de, de eucalipto non se atenden ben porque está entrando o eucalipto de Brasil máis barato para as papeleiras e que tamén son, son ciclos que non funcionan a veces demasiado ben non? non crees que o número de propietarios tamén, pero eh, ser, pero pode pode incidir ahora están registrados os propietarios hai moitos propietarios que non van a volver Jesús xente que emigrou e que se perdeu a propiedade pero ten que haber unha, unha intervención desde a Consellería de Medio Rural creando un banco de terras onde non este afirmada a propiedade e non se está facendo hai unha cuestión que é un banco de terras para darlle a xente que necesita producir e non se está facendo claro, a propiedade aquí é sagrada pero non se trata de trabajar a propiedade é un problema de uso no fuera un apuntamento, non hai realmente un, un planeamento global. E se hai as leyes que non se cumplen, porque hai unha lei que non se, non hai condicións expresas, de non poner carito de non poner terrenos poner el carito de prados, eso se cumple. Que non son eso, sino que tamén son falsos sino que hai planes de ordenación, hai municipios que teñen planes de ordenación, e hai zonas que non si, o, o mecanismo para nós é un pouco distinto desde o punto de vista do, do urbanismo se pode facer é pode ser eh, coñer un concello pode ser limitar o solo urbano urbanizable e logo no rústico pode, podemos meter moitas figuras de protección e podemoslo facer eh, activamente pero o mellor sistema por lo menos o que nós coñecemos é non salir do urbanismo porque o urbanismo sempre pensa en construir, en gestionar o edificado ten esa lógica e sempre foi así nós decimos que aquí o que tiña que haber era unhas directrices de organización do territorio mmm, cunha serie de normas que se apliquen e despois das directrices a maioría das comunidades autónomas españolas non somos unha excepción en negativo fa, ten un, un instrumento que se chama plan territorial parcial coñen as comarcas, coñen determinadas áreas e lle fan un plan que non é só urbanístico, simplemente é de modelo territorial. E di, bueno, isto é unha terracha, na terracha pois ten que haber a gandería. Moi ben, pois eu dibuixo desde a pastoriza ou desde Pola hasta, hasta Cospeito cales son as superficies que teñen que estar orientadas a unha vocación rural, unha vocación gandeira pero non entro nunha consideración de se construyes ti un lado ou noutro ou se pago protección, non esta ten que ser a vocación e se ten que ser a actividade económica e logo probablemente teña que delimitar onde están os parques empresariais vinculados con esa actividade e iso non se fixo aquí e son un dos graves problemas eh, tamén que temos desde urbanismo se pode facer hai concellos que teñen boa vontade que acaban conseguindo protexer zonas zonas verdes con certa calidad aquí en Coruña nos entornos hai algúns concellos que se estiraron relativamente ben iso pero mm, eh, non é a fórmula o urbanismo sirve para solucionar o problema dos, <laughs> do edificado e non estamos falando da ordenación do espacio rural e non hai, non hai ningún documento que nos diga mm, que temos que reservar para espacios rurais e iso é un problema a mí me parece serio e habría que reivindicarlo pasa que non é, non é un debate que se este plantexando este plantexando agora só pode plantexar o falei con xente que está agora no, no goberno só se preocupaba unha cousa eran ben intencionados e era que había incendios forestais entón hai que correlacionar o desorden do espacio rural é que non arden os montes en Galicia por casi incendiarios en Galicia non hai máis incendiarios que no Reino Unido nin que en Asturias nin que en outros e ese non é o factor claro que hai incendiarios que prenden lume ao monte pero son todos os sitios o problema é que a masa forestal está mal xestionada e tende a arder no hay ordenación y e es e un problema gubernamental es decir, que no hay ordenación de espacio por estar y e a partir de ahí yo creo que es donde se puede meter otro tipo de eh, una reflexión si me permite a que, que eh, decir si las cosas están así es porque alguien tomó la decisión y tomó la decisión dentro de una lógica capitalista del sistema economico che vive. È una tendenza logica capitalista che se ti planta su calito, che va a te beneficio, assume il costo. Non te ho tenuto che pagare io, la politica contro incendi, mm. che è possibile migliore. E se io pago a política contra incendios, aí estou coincidindo contigo, decido a política rural. Aquí, como se, Aquí no puede plantar marihuana. Bueno, pues tampoco puede plantar eucalipto. Y, y si lo quieres plantar, paga esa política contra una política de seguro. Y si no, ok. E despois, claro, pero, eh, pero que significante un sentido de país e eh, este país estuvo gobernado e aquí podemos pararlo por o neofranquismo está sendo gobernado o sea, eh, eso de chamar demócratas eh, entendemos E despois hai outra cousa sobre a pluralidade que trascende para min a Galicia, é un problema civilizatorio. Un colectivo existe se permanece. Mm. Pois o coste de reproducción dese colectivo consuma o colectivo. Mm. Punto. É dicir, desde que nace hasta de, que sea adulto, todo o coste económico, claro, a relación psicológica da madurez e a construcción de eh, identidade non a financia prata, senón a relación afectiva. De todo demais, xa non somos colectivo. Pero claro, isto plantea unha ruptura civilizatoria, máis que económica civilizatoria. E, eh, e eh, claro, se, se aquí o único que, que se estamos facendo, e non porque sexamos parvos, é imbecilizar a xente para manternos no machito mm. porque claro sin imadeima así a xente que recibió técnicas de reflexión mm. marchou e a emigración ten unha constante sempre van se oh, mm. van os mellores antes os audaces e agora e como dicía o amigo meu aquí quedamos os cochos e os protomártires bueno eh, Ah. A ver, eu descubrí na propiedade da terra non o teño tan como un problema no país que ser pero eh, eu trabalhei na de Cerro Bandero o meu interior que soy de Actuero chamaba a de Desarrollo vale a, a mí a cousa era que leite e carne así tamén que leva alguno pero tamén que o vino eh, producido en base a forraxe en base a, a restauración que con moi poucos con moi poucos inputs pues, había unha, unha producción interesante eh, nas zonas onde se conseguiu cabo o tempo pues conseguironse grandes grandes producións con cos mellores, mellores registros europeos non sei por que eso no, eso no funcionó parece que basicamente ese, ese, ese, esa, esa pequena propiedad de teatro non foi problema para, para que aquello funcionase ¿no? vale e, eh, por outra parte os eucaliptos Pois é un recurso que ten, que ten xente que non ten casi de salariais, pero que algunhas empresas, o sea, como dixo eu, algunhas empresas moi interesadas conseguiron ser capaces de, de, de crear, inventar, de inventar, que en zonas onde nunca na vida houbera un eucalipto que correa, pois agora haxa todo o eucalipto na, eh, eu submaralla, ali, cando eu era pequena, non había ningún eucalipto, non sería por ninguna parte. Ahora, podes patear todos os montes e non ves nin as casas, porque os eucaliptos están nas hortas, xa están as hortas. E son uns eucaliptos máis ou menos inventados, eh, eh, que, que alguén conseguiu. Pero non solamente os eucaliptos, de que non pensedes que, que os que viven ali en Baralles son os padróns que collen e van plantar eucaliptos, non, non. Hai unhas empresas mm. que funcionan, ademais, eh, con, con inmigrantes, a ver, con inmigrantes, que están altamente tecnificados e que planten eucaliptos. E dá igual se estamos falando dun ferrao ou se estamos falando dunha panela, non lhes importa. Mm. E cando, entón, eu pregunto, se conseguimos eh, eh, eh, producir eucaliptos encargarla de donde nunca se pudiera. E que foi e que fixo falta unha tecnoloxía moi importante para facer eso. Eh? E desde logo non, non, non eh, o sea, case ninguén, ninguén preguntan a, a xente que vive ali porque a xente que vive ali resulta que non ten capacidade para plantar os granditos porque que, pues, claro, que está definido a xente que vive no rural eh, son xente moi maior que non tenen moita capacidade eh, eso por outra parte pero por outra parte, por exemplo eh, no urbano hai colexios e hai profesores que tenen en unha determinada materia un alumno ou dous alumnos vale? pero no rural fechan os colexios no rural fechanse eh, o sea, todos, todos esos servizos que son imprescindibles, o sea, que tú no te, te, te podes tirar a vivir nun sitio que non podes mandar o, o neno ao colegio, que non, en fin, todas estas cosas que son, que son necesarias que non existe. Entón, quero decir, non sei se está moi pensado ou non, pero o que está claro é que o poder económico saca de partida ao asunto. Quem non lle saca partido é a población que non lle sacamos partido a, a, estas, a, estas, a estes problemas que estamos que eh, que somos as persoas mm, mm, os habitantes do, do rural que escapan e que os que quedan ali que están mal, mal atendidos e que viven malamente mesmo que se empeñen en ter algunha claro que hai algunhas empresas que funcionan pero eh, estamos estamos falando de que os bandeiros non teñen terras para producir pero tamén é que estamos falando de que, de que produce moito leite e que non hai quen yo non queira que non lle contar. entón, hai alguna cousa ten que haber rara e, e logo eh, eu, eu, eu, que si creo é que como a, a sociedade civil non se empodera e o poder non creo que o poder funciona única e exclusivamente para, de, para, de, para defender aquelas cuestións que les plantean o poder económico como é que non financiero pero eh, eh, son útiles totais para resolver o problema da, da xente o problema das, das persoas Sí, eu hai hai creo que a, a ver, é complicado. Hai, hai varias cosas. Bueno, antes tamén que a intervención anterior, eu creo que hai un tema que é fundamental. Estamos de acordo que hai que, hai que reconstruir o estado de benestar, no caso de Galicia, moito máis, e que eso axudaría moito en temas de, de dar mellor calidad de vida a xente que vive de, de corregir problemas demográficos moi agudos e eh, que incluso de, de mellorar os, os indicadores de natalidade e iso creo que é un consenso amplio pero non se fai eh, mm, parece que se vai facer en relación a como vai o PIB un ano ou dois despois xa temos un problema pero deberá haber un consenso máis forte en relación co tema en relación co tema do, da, da gandería ou do leite vamos a ver eu son dun área que eu son dun concello que hai máis máis vacas que, que habitantes co cal temos <laughs> un, temos unha certa inmediatez co tema, co tema do leite non? entonces me unha ah, xeografía urbana máis o tema, o tema é o seguinte eh, o, o, set, o setor gandeiro en Galiza adoptouse moi ben xa é espectacular o nivel de adaptación que tiveron mesmo eh, desde o punto de vista da propiedade en moitos lugares aquilo que parecía intocable que era manter unha pequena propiedade topanse agora sociedades eh, eh SACs as sociedades anónimas de transformación entre tres propietarios que fusionan as terras sin ningún problema sin resultado rendible cales, eh, cales son os, os dous problemas son dous problemas de, de goberno forte Primeiro que se lle vendeu moito, penso eu, o modelo productivista. Dixo, exclucide máis, e no eucalipto pasa o mesmo. Queres a ser máis ricos, vai funcionar mellor. A mí dá un pouco a impresión de que este paradigma, este modelo productivista, xa non é tanto como antes Decir, eh, levamos moitos anos producindo de e no leite hai un problema que non é galego nin é europeo, un problema mundial a cuarta parte do leite mundial o producen os neozelandeses como agora además hai unhas técnicas agora que echan as vacas, producen o leite descompoñen o leite e o volven a recompoñer dentro da industria e o acaban producindo en yogures, en desnatada o sea, van, van, van, mistur, van xugando con eles hai un problema moi serio en relación con a industria de transformación entón aí hai un problema pero hai un problema eh, de certa eficiencia es decir, están producindo moito están funcionando ben pero están producindo moito eh, por decir algún xeito eh, moito sobre a línea con muy poca base de ter territorial. Todos os indicadores de todas as agencias de agrónomos e de agricultura din que ten que haber máis base territorial, que hai que dar menos forraxes, e que, as, e que o, o gando ten que sair ao exterior. É dicir, na maioría da, da, das explotacións gandeiras agora teñen estabuladas, dando de comer continuamente ao seu gando. Isto pasa aquí, non pasa no resto de Europa, donde xa se volveu xa se pasou por esa fase e xa se volveu a sair fora simplemente para que se airen porque tiñan menos base e donde eh, o porcentaxe de consumo de pasto directo e de consumo de forraxes volve cada vez máis ao pasto directo co cal a forras se aforran gastos de transformación e gastos de produción de compra de, de, de forraxes entón, eso é un pouco reconocido por tanto eh, dá a impresión de que en todas as áreas o oficiaron ben e hai dous problemas pero producen unha cousa que sobra Inda así nos arruinan, pero bueno, pásanos con dificultades, porque hai, hai un problema de como crear un grupo lácteo, de como facer trazabilidade, tipos de produción máis ecolóxica, con indicación xeográfica, para que o consumidor responda, e non, e non entre polos grandes jales de comercialización do leite, por lactalis e similares, que se non acaban facendo calquera, calquera tipo de calquera tipo de, de cuestións, non, aí pode ser, pode ser mirando, pero hai que ampliar a superficie de pastos no conxunto de Galicia ou calquera persona o plantexaría con estes modelos e, en segundo lugar a cuestión sería para producir o mesmo ou menos eh? para, se o que producimos xa non xa moitísimo porque non, porque non intentamos facer reforos. Vamos. Porque non se a reconvertir unha explotación gandeira nunha explosión de reforos. É imposible. E iso, claro, esa é a resposta. É imposible reconvertila. <laughs> si fora <laughs> unha de patacas, nunha de repolos parece que sí, pero unha de vacas. Nunha de repolos non, non se, ten uns costes que non son sostibles. Rápidamente <laughs> reconvertirse en eucaliptos. Sí, pero en, en, en, en segundo lugar y en segundo lugar o problema dos eucaliptos eu volvería un pouco plantexamento vamos a ver eh, non é conveniente desde o punto de vista dun territorio eu creo que dun territorio europeo estamos máis acostumbrados en territorios extraeuropeos de que a opción económica sexa un cultivo de plantación moi intensivo, é decir, o eucalipto se, se planta con moi pouca distancia entre, entre os árboles, o cal ningún modelo ecolóxico e econométrico admitiría eso. En primeiro lugar, habría que replantexalo, porque además incrementa os riscos de, de incendio e en segundo lugar se producen cortas moi, moi pronto cando a especie non se desenvolveu moito para pasta de papel ou para produtos moi pouco cualificados o cal é moi cuestionable que amplios espacios do noso territorio digo, nós como cidadáns se teñen que, se teñen que eh, eh por exemplo, sitio, reservar a iso decir, non é unha opción debe ser unha opción en algunhas áreas pero non debe ser unha opción desde o punto de vista do goberno do territorio desde o punto de vista dos, dos propietarios bueno, pero os propietarios son unha parte dos que teñen que opinar pero os cidadans somos outra parte dos que temos que opinar entón, quen decide? o normal sería que foran os cidadáns donde estén os propietarios propietarios y los propietarios o los que pagan los servicios de incendios ahí hay un debate desde ese punto de vista y luego hay un tema es decir en un territorio en Europa Eh, nós eh, pasamos exindo toda a vida que o modelo que levamos os, os europeos, os africanos, de facer grandes plantacións de cacao, ou de té en Bangladesh, en, Sri Lanka, ou de café en, en, en Brasil, ou, ou de caña de azúcar, non, non funciona. Estas grandes plantacións non funciona porque van por ciclos que suben e logo se hunden. decir, todos os modelos económicos van por aí. E, e nós agora, despois de facelo por aí, de criticalo, o mal que fixamos fora, non lo facemos a nós mesmos unha planta que ni siquiera ten un gran valor económico, é por, por moito eucalipto que temos, por moito que destrozamos, resulta que a produción forestal sobre a produción final agraria non acaba de pasar do 10 ou 12% é dicir, as vacas aínda que este malo leite siguen dando moito máis diñeiro á economía de Galicia que siguen dando o seu un problema de, eu digo, é un problema de goberno non é un problema de opción individual non é o propietario decide no, eu, eu no que me queixo é aí temos que ordenar, temos que ter un modelo e o mellor os eucalitos pero eh, controlados ese é un pouco o problema e logo hai un problema que non hai producir máis hai producir millor Eh, o mellor hai que producir un pouco menos para que producir millor e vendelo millor, claro a mellor é preferible producir menos leite pero vendelo como antes con, con, con botellas de, de, de vidrio e, eh, e, eh, e, e jafoto da baja que produciu o leite e cobrar o doble porque o mercado está para pagar unha parte dos produtos así e non, debe ser un problema Mira. No, Rolilla, por favor. Por favor, es menos cuarto, ¿sabes? Gracias, eh. No, es que... No, era de recapitulación, eh. Non era para votar un próximo, eh. Era que se si o cifra se 20 anos, a, a posibilidad de que algo no interior de Galicia, no inmenso interior de Galicia, poda moverse, eh, 20 anos é longuísimo, que pensas que vai pasar? porque en 20 anos sin facer nada no rural sin hacer as grandes extensións de Ourense e Lugo Sur sobre todo que son as zonas deprimidas mas, etc en 20 anos aí vai pasar algo ese paso que tú das e, que é unha persoa que marchou mira, moi conhecida na cidade da Coruña na, mm, para acabo brevemente moi conhecida na cidade da Coruña que hai un ano escoitei neste, eh, neste coloquio dicir o seguinte, me alegro que se fora porque así dixo o seguinte non, os orzamentos teñen que favorecer a costa galega que é onde estamos creando a riqueza de Galicia na costa, no eixo da costa e eso despois xa chegará a hora do interior claro, esa eh, eh falo de, de un que conoce de la banca empresario que ten unha opinión bueno, ahora mismo cabe opinión popular, etcétera, etcétera, que vaya a pasar 16 años perpetuando esas zonas que se digo, lo que se ve, que por eso lo que se abandonó está invitado de por veis como estamos de chamarismo sí. en el lobo ya es hora también de decir homologo basta ya de colchismo homologo claro, hay que decir que la santa eh, eh, eh, mira que hasta Вы как-то sobre олимпиаду, чтобы тема, это все взорвалось, а ты мачака. Они так говорят, что es posible desde la política hacer algo. Y la política está tan presionada por, por opinión de este, gente, de la economía, da costa, que son os que producen o dinheiro, os que producen todo isto. Entonces, eu non se vexo desde claro, non te digo nada, pero ese eh, toda a Normandía, o tal, en fin, é todas as, respostas prácticamente, pero un día estaba escoitando un programa no, la que en parte te gana tarde por favor allora Martino che hai? No, è claro, Che clan, uno ten que comer a erva así, para, así desta, desta tamaño. E non podes... O sea, hai tal normativa sobre o campo francés, política, pura política, que é imposible que paso que pasa aquí.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 Sì. Ah, muy bien. È una terapia qui, è una, diciamo, una maternità. Ah, muy bien. Sì, sì. Sì, eh, Luarada perché è de Gallos, questo eh, è eh, eh, eh, sì. disegno de Gallos. Ah, de, muy bien. Sì, sì, molto malumbiglio nel no? Bueno, un poco di... Eh, sì. largo e avanti. Ma, insomma, un molto bene. Ah, e cominci a... Ah, ma non è una volta. Mira, un, libro che ho fatto. Ah, muy bene. Ho 25 anni che ho fatto. Sì, compilavo tutta la storia che ho fatto. Ah, muy bene, muy bene. Conferenze, trovo atto che ho fatto. Vale, muy bene. Non è un Sapevo che dovevi adesso. Ah, è uguale. realmente hay un anís